ba, badute ganezak sekulan behino aktualitate gehiago, zenta bon, eh, adibidez eh, krisi ekonomiko globalarekin eh, oartu dira, eh, gizarte ekonomiaren enpresek, eh, be frango Frango untsa irauten zutela eh, krisi garailean, eh, batez ere enpresa tipiek, eta hor bat zela eredu, eredu alternatibo bat, erantzake eh, Mm, tokiko garapenari lotua dena, eh, tokiko ahangura berriek lotua ere, eh, ingurumenaren inguruan, kontsumoaren inguruan, edo hola. Eh, gero, biztan da, berlita sektoreka, eh, eta kooperatibak badira kasik sektore guzietan, eta gero, bai kooperatibaren izariaren arabera, bai sektoreak ezagutzen dituen zailtasunaren arabera, egoerak biziki desberdinak dira.